Ezaburi ya kikumi gana na ina Omugisha agomu kama omuihangalie Aisirizibwe omukama rwazi rwange wenene niwe anyegesa endashana niwe anyoleka okonda arashana rwazi rwange boma yange boma yange mara murokozi wange ngabo yange eyompungiraho asinga amaanga akagatwara baitu mukama omuntu yabowa iwe kumwijuka anga kashoke kintuki iwe kumutekereza omuntu nashusha orwoya romunyindo ebirobye bihingura kekinyumanyumi waitu mukama kingura eiguru osongoke okwateo amabanga gachunke omwika Tashura endabyo obanaganage. Dasha emyambi yawe obatatami. Yema eiguru oyimukie omukono ondokole onyie obuziba. Omumikono yabanyamahanga. Akanwa kabo kagambe bishuba. Nomukono gwabo gwabulyo omukono gwabulyo ogunaira ebishuba. waitu ruhanga kankuoyere oruoya ruya nkuterere nanga eyemirya ikumi niwe owa abakama okusinga ababisha babo niwe orokora Daudi omwiru wawe nkiza ambanda yobwogi ndokora omumikono yabanyamahanga abakanwa kabo kagamba ebishuba nabo mukono gwa bulyo ogunaira ebishuba batabani baitu omubusigazi bwabo babenke bimera bito ebiri kulanda nibinyeta bahara baitu babe nkenyomyo zo mupembe ezibaizirwe kuombeka ebikali estowa zaitu zijule byakulya bya bulingeri nenta mazaitu omumalisi zo gaitu zizale orukumi nobukumi ebitunganwa byaitu bigire amasito zitatoroga handiki kuitira nyana mumangi nomubigo byaitu ataba munduru za kuchura liberwa eyanga eryo kubona omugisha ogwabogu eyanga eryo ruwanga abamukama walio liberwa